кілька разів підходив до свого коня, наче бажав від'їхати, споглядав із прибережної скелі на ріку, де над табором варягів підіймалися клуби синявого диму розкладених огнищ. Вони ждали його. У Візантії ждала на них велика боротьба, багатство, уряди, почесті, парадні одяги, розкішна обстановка. Жаль зробилось Володимирові варязької дружини, з якою його в'язав не один спомин та оповідання пустельника перемішалися з власними переживаннями князя в якусь хаотичну казку, повну страхіть і привидів. Ні, одна в нас минувшина, один і вихід із нею, одна ціль, одне спасіння, думав нишком. І після безсонної ночі, за яку передумав ще раз усі свої задуми, князь сів на коня і помчав лісами. Олешич гадав, що Володимир поїхав за дружиною у Царгород, зневірений, роздратований його вимогами а надвечір кінь знову затопотів по жилавцевих грядах, і Великий князь увійшов у печеру. Був блідий, розхристаний, пірвана одежа свідчила про те, що продирався крізь кущі терновика, а очі горіли якимсь дивним вогнем. Послухай, старче, сказав поривисто. Ти розказував мені про себе, тепер скажу і я тобі про своє горе, а ти осудиш тоді, чи я зможу стати таким, як ти кажеш, справжнім християнином. І обіцяю тобі, якщо скажеш ні то я зараз сідаю на коня і вертаюся у Київ доживати віку дома. Зітхнув глибоко і почав. Весь вік я мав перед очима того гробу, якого ти стережеш, святий старче. Увесь вік я повторяв собі бережи, княже, свої землі, а то чужої шукаючи, втратиш свою. І я позбирав її разом, і від Великого Новгорода по і рящів поклонилися мені всі руські князі. На коні, в таборі, у степу та в лісі минали перші роки мого княження на Русі. Все інше засунулося мрякою, щезло десь поза кривавими марами бойовища, поза димами пожарищ. Одначе, в міру того, як спадщина Великого Святослава збиралася в моїх руках, чимраз ясніше виступало серед нічної пітьми смертельним жахом викривлене лице вбитого в моєму шатрі ярополка. Даремно я переконував себе, що це сталося без моєї волі. І ось одного разу прийшло мені нагадку, що Ярополк згинув точнісінько так само, як і Олег, хоч не з наказу противника, але тут і там, ніби за тихою його згодою. Між обома подіями був зв'язок, хоч скритий перед людським оком, та ясний для тямущої людини. Тоді я запитав про це волхвів, але вони тільки визвірились на мене. Законом вічним є помста, сказали, а богам ніякого діла до неї. Питав я й інших, та всі вони дивилися на мене, наче на божевільного. А раз я підслухав, як один із моїх бояр говорив іншому Цур та пек, іноді князеві таке приверзеться, що хоч годуйся два місяці самим жертовним коливом із капища, ніяк не второпаєш. Тоді я запитав Євзевія, а цей глянув на мене своїми великими синіми очима і сказав це Божа рука, княже. І я знаю, що це правда. Химерна гра життя не мала б ніякого глузду без божества, про яке говорив він тоді, а ти говориш тепер. І я глянув на наш світ іншим оком, а моє власне життя видалося мені сущим божевіллям. Я і всі інші, що були зі мною, жили, наче звірі у пралісі. Тільки щоденна потреба давала йому руки працю, а заспокоєння бажань кінчало її. Слухали моєї сили і моїх спокус покірливі жінки з усіх моїх земель. Та ось я зустрів таку, як Рогніда. На мою незламну волю, чи рішення, вона відповідає спротивом, тупим, завзятим спротивом, на який у мене немає ліку. Навіть смерть не лякає її, навіть побої не ламають її упору. В її руках я побачив недавно ніж скрито вбивниці, а хто знає, чи в її дитині не виростає месник Рогволода та Ярополка, наче у кромішню пітьму глянув я тоді в майбутнє поза грубою насилою нема довкола нічого. Сьогодні в мене влада, сила, і всі повинуються мені, віддаючи земні поклони князеві. Та нехай тільки ослабне моя рука, або нехай тільки знайдеться смілий отчайдух, який посміє вгородити ніж чи стрілу в мої груди, а все діло мого цілого життя загорнуть печеніги або ятвяги. Кров'ю та сльозами спливе вся земля на мою пам'ять кинуть дальше покоління каменем прокльону або що ще гірше забуття, і даремно шукаю у світі сили, яка надала б тривкість моїм здобуткам. Поза мною немає її ніде, ні в кого, а й в мене невдовзі її не стане. За життя проймає холод усе моє їство, а після смерті він закриє собою навіть шлях до моєї могили. Князь замовк і похилив голову на руки, застиг у понурій задумі. Аж ось по хвилині озвався тихий голос пустельника, який промовляв, наче дитина, щиро, лагідно, з чуттям. Ти, могутній Володимире, дивися перед себе, як ніякий володар перед тобою, може, за твоїм прикладом піде колись і твій син, та нема в тебе вдоволення, спокою душі, щастя, щастя. Воно не привид, не сон і не мрія, воно існує справді, але не у світі, тільки в людині. Тож коли хто скаже тобі, Моє щастя в цьому чи другому, чи то при боці оцієї людини, то це брехня. Щастя це як краса зелені або цвіту. Його нема ніде у світі, тільки ми чуємо його серцем самі, а поділитися ним